Молодий бельгієць надто засидівся і тепер гасав, але таке гасання могло швидко висотати його сили. Булат кілька разів збирався нагадати йому про це, та вигляд у Раймана був надто ворожий, аж Булат мимоволі здвигав плечем. Зауваження не принесло б жодної користі. Булат добре знав цього невитриманого бородання. На першому привалі, коли позаду лишилося п'ять миль, Лурдомбо жалібно проквилив. Яка брехня цей штиль? Ранковий стік дмухав усю дорогу майже в обличчя, невірогідно пронизливий і пружкий, хоча в наріте сан це й справді звалося штилем. Перед вами не просто шостий континент, це Антарктида, повчально відповів йому Жак Антуан мусимо дякувати їй за таку ласку. Хоч якби спитали мене, він не доказав і вмостився у затишку під нартами. Погано собак, озвався Нансен, мерзне собак. У Гренландію зараз літо і сонце день і ніч. Це було просто не нетактовно з його боку. Булат вважав за краще припинити ці балачки. Він глянув на лічильник одометра і Нансен його зрозумів. Пішов до змерзлих собак і заходився їх підіймати. Минулого разу одометр накрутив майже 20 миль. Попереду залишалося ще 15, якщо вони не зіб'ються з напрямку і вийдуть на ціль. Булатові знову стало тоскно. Місяць уже трохи підбився вгору і побілів схожої на половину пшеничної паляниці. Після провалу Жак Антуан ішов якось невпевнено і скеровував валку в бік материка. Собаки бігли підтіпцем, і Нансен щоразу кричав Ах! Бо такої швидкості тварини довго не витримали б, хоча останнім часом Нансен їх буквально вгодував. Собаки з'їдали нутрощі й кістки тюленів, усе, що лишалося після людей і це єдине рятувало їх від морозу. На наступному провалі одометр показував 9 миль. Цього разу Нансен не дотяг до норми, жаліючи притомлених собак, які намагались грітися по-своєму. Та коли Нансен їх спиняв, тварин починало просто колотити, і той мусив незабаром знову вигукувати своє уїт Перегони ставали чимраз коротші. Булат на одному привалі сказав їм треба пошити кожушанки, а на лапи вдягти чобітки. Ця думка несподівано захопила Нансена, і він тепер на кожному привалі міркував, з чого можна пошити собакам одяганку. Інколи його розбирав сміх. Одна місіс у шобі шербеї гуляла з малесенькій-малесенькій собак. На ньому була курточка, смішний, смішний. Тоді він починав згадувати про тюленячі шкури, які годилися хіба що на корм дуже голодним псам, бо лежали між бочками з гасом невичинені, і брався розглядати брезент, але і це не давало нічого путнього. Брезентина була необхідною деталлю нарт. Одометр накручував і накручував милі. І коли на ролику вискочила цифра 23, а матрос охляв від постійних страхів, попереду нервово зашарпався вогник ліхтаря. Матрос поспішив до жака Антуана. Бар'єр, проказав француз перемерзлими вустами. У нього вийшло щось подібне до вайє. Матрос міцно обняв його за плечі, і той спитав чого радієте, мосьє? Це зовсім не схоже на нашу дворогу бухту. Бухта он там. Матрос махнув ліхтарем ліворуч, куди тягся ледь видимий у місячному світлі бар'єр, зорієнтований на схід-захід. Жак Антуан уявив собі карту і раптом кивнув. Геніальна ви людина, мосьє матрос. Ви зумисне скеровували мене весь час праворуч. Тепер мовчите. Вам належить сьогодні маленький пам'ятник мосьє.